Auscultu cae ripetu. Porzio dudec du. En ceste ocasis Hispana Congresso. Gi estis sen dube tre granda successo. Urbestro parolis al ni congressanoi. Musica ensemblo gioigis la gastoin. El lingvo hispana traducis Antonio ni cantis la himnon de nia movado. Bon chance mi povas nun trinki bieron. Sen fine attendias trecias la nervoin. Al venu mangiagioi, ni estas malsatai. Iam passis la naua vespere sen mangio. La homoi reagas iam malpazienze. La organizado nur fuche functias. Occasis procrastoi dum tuta congresso. cae tial shovigis programoi sen fine. Mi jam chagrenigis, set havas pieron. Mi sidas comforte en aviadilo. Mi baldao alvenos en mia heimlando iam passis congresso. Gi helpis tre multe, cud spertoi valorai cae novai amicoi. El dudec nazioi devenis la gastoi. La lingvo comuna tre bone funcciis. Mi povis presenti la lingvain exerzoin. Dum tiu unua septembra semaino, mi povis collecti mi in impressoin. Pri lando cae homoi mi lernis tre multe. Vastigis la vido al multae aferoi. Voyagioi clarigas, jen vera constato. stio de lingvoi tre gravas tut certe exerzoi necessas por bona lernado. Versajoi decide subtenas cition. Nu, kion signifas por vi esperanto? Ču placas al vi gin paroli tutiare? Sen pene vi povas exerzi la frasoin. Alt agiae lernantoi constatas progresson la lingvo lernado tre bone funccias. La ritmai exerzoi tre placas al ciui. Li trovis laboron dum sia restado. Firmao offertis tre bonan salairon. Li devas labori o in entago. Vespere li ofte rincontas amicoin. Li bone rilatas cun siai collegoi. Li havas amicoin, sed ne amicinon. La vivo pro tio ne estas tre bella. Cun si mi discutos laticlain demandoin. Lau mia pritaxo si pravas tut certe sen nia subteno, la plano fiascos. Ne estas facile collecti la monon. La homoi ne estas tre donat semai. Celciui consentos, aliai rifusos. Ciu via onclino posedas biciclon? Nur si opinias che tio ne gravas demandu la patron pri sia sinteno. Por si, la problemo jam estas solvita. Li estas fi fama skandal giornalisto. Vi raitas dissendi citiun informon. Li volas prelegi pri astrofisico. Respondu al ili, cae diru la veron. Concretan proponon mi tie ne audis. Nur acran criticon pri gravae problemoi. Sed tio influis nur mian sintenon, che fine necessos resigni pri cio. Autunai excursoi heligas animon. La vivo aperas en lumo pli hela. Musico penetras en miain oreloin. Ni movas la corpon laudans melodio.